Pirmas sasvinys, Dievo gailestingumas mano sieloje, dienoraštis, sesuo Faustina. Omžinoji meilė liepi tapyti savo šventąjį atvaizdą ir atskleidė mums nesuvokiamą savo gailestingumo šaltinį. Laiminį, kas prie spindulių tavųjų artėja ir balą kaip sniegas pajuodusi sielą. Mėliausias Jėzau, Čia pastatėjai gailestingumo savojo sostą, kad guostum ir gelbėtum nusidėjusi žmogų, iš atvertos širdies kaip iš šaltinio tyro, trykšta paguoda sudužusiai širdžiai ir sielai. Tegu garbinimas ir šlovinimas šio paveikslo iš žmogaus širdies lietis niekuomet nepaliauja, tai iš kiekvienos širdies liejasi gyrius Dievo gailestingumui, dabar ir per amžių amžius, ir minutę kiekvieną. O mano Dieve, kaip žvelgiu į ateitį, mane nerimas apima, bet kam žvalgytis į ateitį? Man brangi tik šį akimirką, nes ateitis mano sielos gali neplankyti. Praėjęs laikas nepavaldus mano galioms, kad galėčiau ką pakeisti, pataisyti ar pridėti nes to nepatvirtino nei pranašai, nei išminčius. Taigi, ką praeitis su savim nusinešė, aduduoti tie Dievui. O dabarties akimirka visa man priklausai, trokštų tave išnaudoti, kiek tik leis mano jėgos. Ir nors esu silpna bei maža, visagalybės savo malonę man duodi. Taigi, pasitikėdama galestingumu tavoju, einu per gyvenimą kaip mažas vaikas ir savo širdį kasdien tavo aukoju, meilė liepsnuojančia didesniai tavo garbiai. Dievas ir sielos galestingumo karaliau, vesk mano sielą, švenčiausiojo sakramento sesuo Faustina. Mano Jėzau, tavimi pasitikėdama, pinu tūkstančius vainikų ir žinau, kad visi pražys. Ir žinau, kad jie visi pražys, kai apšvies juos dieviškoji saulė. O didysis dieviškasis sakramente, kuris slepi mano Dievą. Jėzu, būk su manimi akimirką kiekvieną ir nerimas mano širdies neapgaups. Dievas ir sielos, būk pašlovinta, o švenčiausiai trejybė – dabar ir visais laikais, būk pašlovinta visuose savo darbuose ir kūriniuose. Tegu būna aukštinama ir šlovinama tavo gilestingumo didybė, o Dieve. Turiu surašyti savo sielos susitikimus su tavimi, o Dieve, ypatingomis tavo aplankimų akimirkomis. Turiu rašyti apie tave, o nesuvokiamai gailestingasis mano vargščiai sielai. Tavo šventoji valia yra mano sielos gyvenimas, tai man liepia tas, kuris man tave čia žemėje pakeičia, kuris man aiškina šventąją tavo valią. Jėzau, matai, kaip man sunku rašyti, kaip nemoku aiškiai užrašyti to, kas jėloje išgyvenu. O Dieve, argi gali plunksna užrašyti tai, kame dažnai nebūna žodžių, bet liepi rašyti, o Dieve, to man pakanka. Įstojimas į vienuolyną. Dievo kvietimo malonę vienuolės gyvenimo pašaukimui jaučiau nuo septyniarių metų. Septintaisiais me gyvenimo metais pirmą kartą sieloje išgirdau Dievo balsą. Tai yra kvietimą gyventi tobulesnį gyvenimą, bet ne visuomet buvau klusni malonės balsui. Nesutikau nieko, kas galėtų šios dalykus man išaiškinti. 18 gyvenimo metai, atkaklus tėvų leidimo prašymas išeiti į vienuolyną, griežtas tėvų atsisakymas. Po šio atsisakymo atsidaviau gyvenimo tuštybei, nekreipdama jokio dėmesio į malonės balsą, nors mano siela niekur nerado džiaugsmo. Nuotinis malonės kvietimas mane labai vargino, bet norėjau jį numalšinti pramogomis. Savo viduje vengiau Dievo, o visą sielą linkau į kūrinius. Vis dėlto Dievo malonė mano sieloje nugalėjo. Kartą su viena iš savo seserų buvo vakarėlyje, kai visi labiausiai linksminusi mano sielą išgyveno vidinės kančias. Ta akimirka, kai pradėjau šokti, staiga šalia išvydau Jėzų, kenčiantį, išvilktą iš drabužių Jėzų, visą žaizdotą, ir jis man ištarė tokius žodžius – kiek dar turėsiu tave kesti, kiek dar mane nuvilsi. Ta akimirka nutilo graži muzika, dingo iš mano akių draugija, kurioje buvau, liko Jėzus ir aš. Atsisėdau šalia savo brangiausios sesers, priedengdama tai, kas įvyko mano sieloje galvos skausmu. Netrukus slapčia palikau draugiją ir seserį, nuskubėjau į Švento Stanislovo Kostkos katedrą. Jau pradėjo temti. Katedroje buvo mažai žmonių. Nekreipdama dėmesio į tai, kas vyksta aplinkui, puoliau prieš švenčiausiai sakramentą kryžiumi ir priešiau viešpaties, kad leisiu suprasti, ką turėčiau daryti toliau. Tuomet išgirdau šiuos žodžius. Tuoj pat važiuok į Varšuvą, ten įstosi į vienuolyną. Baigusi maldą, pakilau ir grįžau namo ir sutvarkiau būtiniausius dalykus. Kaip galėjau, pasipasakojau seseriai apie tai, kas įvyko mano sieloje, liepiau atsisveikinti su tėvais ir viena suknelė nieko neturėdama atvykau į Varšuvą. Kai išlipau iš traukinio ir pamačiau, kad kiekvienas eina savais keliais, mane apimė baimė. Ką dabar daryti? Kur kreiptis, neturint nieko nepažįstamo? Nieko pažįstamo. Ir tariau Dievo motinai, Marija, vesk mane, vadovauk man. Ta pačią akimirką sieloje išgirdau tokius žodžius, kad išvažiuočiau iš miesto į vieną kaimą. Ten rasiu saugę nakvynę, ką ir padariau. Ir buvo taip, kaip Dievo motina sakė. Kita diena anksčiausiai atvykau į miestą ir įėjau į pirmą pasitaikusią bažnyčią ir ėmiau melstis, melsti tobulimesnės Dievo valios. Šventos mišios vyko vienos po kitų. Vienų šventų mišių metu išgirdau žodžius. Eik pas šį kunigą ir viską jam papasakok ir jis tau pasakys, ką toliau turi daryti. Šventom mišioms pasibaigus nuėjau į Zakristiją ir papasakojau viską, kas nutiko mano sieloje, prašydama patarti, kur įstoti, į kurį vienolyną. Tas kunigas iš pradžių labai nustebo, bet liepė man labai pasitikėti, kad Dievas pasirūpins. O kol kas nusiųsiu tave pas vieną pamaldžią moterį, pas kurią apsistosi iki įstosi į vienuolyną. Kai kreipiausi į šią moterį, mane labai maloniai prieimė, tuo metu ieškojau vienuolyno, tačiau kur tik beldžiausi į vartus, visur man atsakydavo. Skausmas suspaudė mano širdį ir tariau viešpačiu Jėzui, padėk man, nepalik manęs vienos, ir pagaliau pasibeldžiu į mūsų vartus. Kai manęs pasitikti išėjo vyresnioji motina, šiuo metu generalinė motina Michaela, trumpai su manim pasikalbėjusi, liepė eiti pas namų šeimininką ir paklausti, ar mane priims. Iškart supratau, kad turiu klausti viešpatės Jėzaus. Nuėjau į koplyčią ir džiaugaudama paklausiau Jėzaus – šių namų viešpatė, ar priimi mane? Taip paklausti man liepė viena iš šių seserų. Ir iškart išgirdau tokį balsą. Priimu, esi mano širdyje. Kai grįžau iš koplyčios, vyresnioji pirmiausia paklausė. Na, ar viešpats tave priimė? Atsakiau, kad taip. Jei viešpats priimė, tai ir aš priimsiu. Toks buvo mano priėmimas. Vis dėlto dėl daugelio priežasčių dar apie metus turėjau gyventi pas tą pamaldžią moterį, bet namo jau negrįžau. Tuo metu turėjau kovoti su daugybė sunkumų, bet Dievas negailėjo man savo malonės, vis labiau ėmiau ilgėtis Dievo. Ta moteris nors ir buvo labai pamaldi, vis dėlto nesuprato vienuoliškų gyvenimo laimės ir iš savo gerumo ėmė kurti kitokius mano gyvenimo planus bet aš jutau, kad mano širdis tokia didelė, jog niekas nepajėgs jos pripildyti, taigi visą savo išsilgusią sielą gražiausi į Dievą. O Dievo kūno aštuondinis, Dievas pripildė mano sielą vidinės šviesos, kad giliau jį pažinčiau kaip aukščiausią gėrį ir grožį. Suvokiau, kaip stipriai Dievas mane myli. Jo meilė man yra amžina. Tai įvyko per vakarinę, paprastai žodžiais, kurie lėjosi iš širdies, daviau Dievui amžinos skaistybės įžadą. Nuo tos akimirkos jutau didesnę bičiulystę su Dievu, su sužadėtiniu. Nuo tos akimirkos savo širdyje padariau mažytę celę, kur nuolat buvau su Jėzumi. Pagaliau atėjo akimirka, kai man atsivėrė vienuolyno vartai. Tai buvo rūpjūčio pirmosios vakarą per angelų Dievo motinos vigiliją. Jaučiausi be galo laiminga, man atrodė, kad įžengiau į dangišką gyvenimą. Iš širdies veržiasi vien padėkos malda. Vis dėlto po trijų savaičių suvokiau, jog čia yra taip mažai laiko maldai ir daugybė kitų dalykų, kurie mano sielai kalbėjo, kad įstočiau į griežtesnį vienuolyną. Ta mintis įsišaknyjo mano sieloje, tačiau tame nebuvo Dievo valios, Vis dėlto ši mintis, tai yra pagunda, vis labiau stiprėjo, todėl vieną dieną nusprendžiau pasipasakoti vyresniai motinai ir ištingai išeiti. Tačiau Dievas taip tvarkė aplinkybės, kad negalėjau patekti pas vyresnėje motiną. Prieš eidama miegoti, užėjau į mažąją koplytėlę ir prašiau Jėzaus šviesos šiam reikalui išspręsti. Bet sieloje nieko negavau, Tik mane apimė kažkoks keistas nerimas, kurio nesupratau. Tačiau nepaisant visko, nusprendžiau, jog ryte tuoj po šventų mišių kreipsiuosi į vyresnėje ir pasakysiu apie savo pasiryžimą. Atėjau į celę, seserys jau buvo sugulusios, šviesa užgesinta. Įėjau į celę pilną kančios ir nepasitenkinimo, nežinau kur pasidėti Puoliau ant žemės ir ėmiau karštai melsti Dievo valios pažinimo. Aplink tylu, kaip tabernakulėje. Visos seserys, kaip baltos ostijos, ilsėsi uždarytos Jėzaus taurėje ir tik iš mano celės Dievas girdė sielos vaitojimą. Nežinojau, kad celėje po devinių be leidimo melstis negalima. Po akimirkos mano celėje pasidarė šviesu, ir išvydo ant užuojados labai kenčiančio Jėzaus veidą. Visas veidas buvo žaizdotas, o didžiulės ašaros birėjo ant mano lovatysės. Nežinodama, ką visa tai galėtų reikšti, paklausiau Jėzaus. Jėzau, kas tau sukėlė tokį skausmą? O Jėzus atsakė, kad tu man sukelsi tokį skausmą, jeigu išeisi iš šio vienuolyno. Čia tave pašaukiau o ne kur kitur, ir parengiau tau daugybę malonių. Atsiprašiau viešpatės Jėzaus ir tuoj pat pakeičiau savo pasiryžimą. Kita diena buvo mūsų išpažintis. Papasakojau viską, kas mano sieloje įvyko, o nuodėmklausys man atsakė, kad tai akivaizdi Dievo valia, jog turiu pasilikti šioje vienolyje, ir apie kitą vienuolyje negaliu net galvoti. Nuo tos akimirkos nuolat jaučiausi laiminga ir patenkinta. Netrukus po to susirgau. Brangioji vyresnioji motina išsiuntė mane kartu su kitom dviem seserims atostogų į Skolimovą, toliau nuo Varšuvos. Tuo metu paklausiu viešpatės Jėzaus, už ką dar turiu melstis. Jėzus man atsakė, kad šią naktį leis man sužinoti už ką turiu melstis. Išvydo angelą sargą, kuris man liepė eiti paskui jį. Vieną akimirką atsidūriau ukanotoje vietoje pilnoje ugnies, o joje visa daugybė kenčiančių sielų. Tos sielos labai karštai melčiasi, tačiau neturi iš to jokios naudos. Tik mes galime jums padėti. Liepsnos, kurios jas degino, manęs nelietė. Mano angelas sargas niekimirkai nuo manęs nesitraukė. Ir paklausiau tų sielų, kokia yra didžiausia jų kančia. Ir vienu balsu jos atsakė, kad didžiausia jų kančia yra Dievo ilgesys. Mačiau Dievo motiną lankančią sielas skaistykloje. Sielos Marija vadina jūrų žvaigždė. Jie atneša joms atvesį. Norėjau ilgiau su jomis kalbėti, bet mano angelas sargas davė man ženklą išeiti. Išėjome iš šio kenčiančio kalėjimo durų. Išgirdau vidinį balsą, kuris pasakė, mano galestingumas to nenori, bet teisingumas liepia. Nuo tos akimirkos artimiau bendrauju su kenčiančiomis sielomis. Postulato pabaiga. Vyresnieji atsiuntė, išsiuntė mane į Krokuvą, noviciato. Vienas mano siela viešpatavo neapsakomas džiaugsmas. Kai išvykome į noviciatą, sesuo buvo bemirštanti. Po poros dienų sesuo ateinama pas mane ir liepė nueiti pas motinėlę mokytoją ir pasakyti, kad motinėlė paprašytų jos nuodėmklausio kunigo Rospondo kad už ją paukotų šventas mišes ir tris trumpus aktus. Pirmą akimirką atsakiau, kad gerai, bet kitą dieną pamaniau, jog nueisiu pas motinėlę mokytoją, nes nesuprantu, ar čia sapnas, ar tikrovė. Ir nuėjau. Kitą naktį tas pats pasikartoja aiškiau ir dėl to neturėjo jokių abejonių. Tačiau ryte nusprendžiau, kad mokytojai apie tai nesakysiu. Pasakysiu tik tada, kai ją pamatysiu dieną. Iškart susitikau ją koridoriui, priekaištavo man, kad nenuėjau iškart ir mano sielą apėmė didžiulis nerimas. Todėl iškart nuėjau pas motinėlę, mokytoją ir papasakojau viską, kas nutiko. Motinėlė atsakė, kad sutvarkys šį reikalą. Tuo pat mano sielą įsivešpatavo ramybė, o trečią dieną ta sesuo vėl pas mane atėjo ir pasakė, te tai atlygina Dievas. Į vilktuvių akimirką Dievas leido man pažinti, kiek daug kentėsiu. Aiškiai mačiau, kam įsipareigoju. Tai buvo tik viena šios kančios minutė. Dievas vėl užlėjo mano sielą didelėmis paguodomis. Baigiantis pirmiesiems noviciato metams mano sieloje ėmė temti. Melsdamasi nujaučiau, nejaučiu jokios paguodos, reikia daug pastangų mąstymams. Pradeda apimti baimė. Įeinu giliau į save ir nematau nieko kitą, tik didelį skurdą. Sykiu aiškiai regiu didžiulį švent, Dievo šventumą, nedristu pakelti į jį akių, tik po alų įdulkęs po jo kojom ir maldauju gailestingumo. Taip prabėgo beveik pusmetis, o mano sielos būsena niekiek nesikeičia. Mūsų mylimoji motinėlė mokytoja šiomis sunkiomis akimirkomis mane drąsina, vis dėlto kančia vis labiau įsigali. Artėja antrieji noviciato metai. Vien pagalvojus apie įžadus, mano siela apima šiurpas. Kad ir ką skaityčiau, nesuprantu, nepajėgiu mąstyti. Man atrodo, kad mano malda Dievui nemiela. Kai priimu sakramentus, man atrodo, kad tuo Dievą dar labiau įžeidžiu. Tačiau nuodėmklausys neleido man apleisti ne vienos šventos komunijos. Keistai Dievas veikia mano sieloje. Visiškai nesupratau to, apie ką man sakydavo nuodėmklausys. Paprastos tikėjimo tiesos man tapdavo nesuvokiamas. Mano siela kamavosi, niekur nerasdama pasitenkinimo. Kažkuria akimirka mane taip stipriai apėmė mintis, kad Dievas mane atmetė. Ši baisi mintis keurai perverė mano sielą. Šioje kančioje mano siela ėmė merdyti. Norėjau numirti, bet negalėjau. Man atėjo mintis, kam tada rūpintis darybėmis, kam marintis, jei visą tai nedžiugina Dievo. Kai apie tai pasakiau motinėliai mokytojai, gavau tokį atsakymą. Tegul sesuo žino, jog Dievas seseriai skiria didelį šventumą. Tai ženklas, kad danguje Dievas seserį nori turėti labai arti savęs. Todėl sesuo labai pasitikė viešpačiu Jėzumi. Ši baisi mintis apie tai, kad esi Dievo atmestas, yra kančia, kurią iš tiesų patiria pasmirktieji. Slėpiausi Jėzaus žaizdose, kartojo pasitikėjimo žodžius – bet tie žodžiai man tapdavo dar didesnė kančia. Nuėjau prie švenčiausių sakramento ir pradėjau kalbėti Jėzui. Jėzau, tu sakėjai, kad greičiau motina pamirš savo kūdikį, negu Dievas savo kūrinį. Ir net jeigu jį pamirštų, aš Dievas savo kūrinio nepamiršiu. Jėzau, ar gedi, kaip aimanuoja mano siela, išgirs skaudžiam savo vaiko raudą, pasitikiu tavimi o Dieve, nes dangus ir žemė praeis, o tavo žodis pasilieka amžiams. Tačiau neakimirką nerasdavo palengvėjimo. Vieną dieną vos pabudus, kai stoju Dievo akivaizdon, o mane pradeda apimti neviltis, galutinė sielos tamsa, kovojau kiek įmanydama iki vidurdienio. Popietės valandomis mane pradėjo apimti tikrai mirtinos baimės ėmė apleisti fizinės jėgos. Nuskubėjau į celę, suklupau prieš nukryžiuotą ir ėmiau maldauti gailestingumo. Tačiau Jėzus negirdi mano šauksmo. Jaučiu, kad mane visiškai apleidžia fizinės jėgos. Krentu ant žemės, neviltis užvaldė visą mano sielą, tikrai išgyvenu pragaro kančias, kurios nieko nesiskiria nuo pragaro kančių. Tokia būsena tęsiasi 3 ketvirčius valandos. Norėjau nueiti pas mokytoją, neturėjau jėgų. Norėjau šaukti, mano balsas sustingo. Laimė į celę įėjo viena seserų. Pamačiusi mane tokios keistos būsenos, tuoj pranešė apie tai motinėlį. Motinėlė iškart atėjo, vos įėjusi į celę, prakalbo tokiais žodžiais. Dėl švento klusnumo prašau stotis. Kažkokia jėga iškart mane pakėlė nuo žemės ir atsistojau šalia brangiosios mokytojos. Nusiširdžiame pokalbėje ji mane mokė, jog tai Dievo duotas išbandymas. Turi labai pasitikėti. Dievas visada yra tėvas, nors ir išbando. Grįžau prie savo pareigų, lyg iš kapo prisikėlusi. Pojūčiai persunkti tuo, kam patyrė mano siela. Vakarinių pamaldų metu mano siela ėmė merdyti baisiuose tamsybėse. Juntu, jog esu teisingoje Dievo galioje ir esu jo įtūžio objektas. Šiomis baisiomis akimirkomis tariau Dievui. Jėzau, kuris Evangelijoje lygini save su jautriausia motina, pasitikiu tavo žodžiais, nes tu esi tiesa ir gyvenimas. Jėzau, pasitikiu tavi nepaisant bet kokios vilties, nepaisant bet kokių jausmų, kurie mano viduje priešinasi vilčiai. Elkis su manimi kaip panorėjęs, nesitrauksiu nuo tavęs, nes tu esi mano gyvenimo šaltinis. Kokia baisi ši sielos kančia, suprasti gali tik tas, kuris pats išgyveno panašių akimirkų. Naktį mane aplankė Dievo motina su kūdikėliu Jėzumi ant rankų. Džiaugsmas pripildė mano sielą ir tariau. Marija, mano motina, ar tu žinai, kaip baisiai kenčiu? Ir atsakė man Dievo motina. Žinau, kiek kenti, bet nebijok, nes aš tave užjaučiu ir visada užjausiu. Maloniai nusišypsojo ir dingo. Akimirksniu mano sieloje atsirado jėgų ir didžiulė įdrasa, tačiau tai truko tik vieną dieną. Pragaras tarsi surengė prieš mane samokslą. Baisi neapykanta ėmė brautis į mano sielą. Neapykanta viskam, kas šventa ir dieviška. Atrodė, kad šios dvasinės kančios turi būti nuolatinė mano gyvenimo dalis. Kreipiausi į švenčiausiai sakramentą ir sakau Jėzui, Jėzau, mano sielos užadėtini, ar tu nematai, kad mano siela merdi dėl tavęs? Kaip gali slėptis nuo taip nuoširdžiai tave mylinčių širdies? Atsiprašau, Jėzau, tegu manie išsipildo tavo šventoji valia. Kentėsiu tyliai, kaip balandį, nesiskusdama. Neleisiu savo širdžiai nie vienos skaudžios aimanos. Noviciato pabaiga. Kenčia, kančia nekiek nemažėja. Fizinis nusilpimas, atleidimas nuo visų dvasinių pratybų, jos pakeistos į maldos aktus. Didysis penktadienis – Jėzus pasiima mano širdį į pačią meilės liepsną. Tai buvo per vakaro adoraciją. Staiga mane apglėbė Dievo artumas. Viską pamiršau. Jėzus leidžia man pažinti, kiek daug dėl manęs kentėjo. Tai truko labai trumpai. Baisus ilgesys, troškimas mylėti Dievą. Pirmieji įžadai. Karštas troškimas susinaikinti dėl Dievo Dievo per veiklę meilę, kurios nepastebėtų net artimiausios seserys. Vis dėlto po įžadų beveik pusę metų sieloje viešpatavo tamsa. Maldos metu Jėzus persmelkė visą mano sielą. Tamsa pasitraukė. Išgirdau sieloje šiuos žodžius. Tu mano džiaugsmas, tu miela mano širdžiai. Nuo tos akimirkos savo širdė tai ir savo viduje pajutau švenčiausią trejybę. Jaučiausi užlieta Dievo šviesos, kurią galėjau justi. Nuo šios akimirkos mano siela bendrauja su Dievu kaip vaikas su savo mylimu tėvu. Kartą Jėzus man pasakė, eik pas vyresnėje ir paprašyk, kad leistų septynias dienas dėvėti ašutinę, o kartą naktį atsikelsi ir ateisi į koplyčią. Sutikau bet pas vyresnėje nueiti buvo sunku. Vakarė Jėzus manęs paklausė, kiek dar dėlsi. Nusprendžiau pasakyti apie tai vyresniai, kai tik ją susitiksiu. Kita diena prieš pietus pamačiau, kad vyresnioji eina į valgomąjį, o kadangi virtuvė valgomasis ir sesers Aloizos kambarys yra šalia, pasikviečiau vyresnėje į sesers Aloizos kambarį ir pasakiau apie viešpaties Jėzaus norą. Į tai vyresnioji man atsakė, neleidžiu seseriai dėvėti jokios ašutinės, visiškai nieko. Jei viešpats Jėzus suteiks seseriai milžino jėgų, tuomet leisiu tokius apsimarinimus. Atsiprašiau motinėlės už jos laiko trukdymą ir išėjau iš kambario. Tuomet išvydo virtuvės tarp durį stovinti Jėzų ir pasakiau viešvačiui, liepi man eiti ir prašyti apsimarinimų, o vyresnioji motinėlė nenori leisti. Tuomet Jėzus man tarė, buvau čia tuo metu, kai kalbėjasi su vyresniaja ir viską žinau, ir netrokštų tavo apsimarinimų tik klusnumo. Taip man teiki didelę garbę, o savo kaupi nuopelnus. Kai viena moti, maš, mano motinėlių sužinojo apie tokius artimus santykius su viešpačiu Jėzumi, man pasakė, kad tai iliuzija. Sako man, kad taip viešpats Jėzus bendraja tik su šventaisiais, o ne su tokiomis sielomis kaip sesuo nusidėjėliais. Nuo tos akimirkos ėmiau kiek nepasitikėti Jėzumi. Ryto pokalbį pasakiau Jėzui, Jėzau, ar tu nesi iliuzija? Jėzus man atsakė, mano meilė nieko nenuvilia. Kartą maščiau apie švenčiausią trybę, apie Dievo esmę. Norėjau būtinai suprasti ir sužinoti, kas yra tas Dievas. Vieną akimirką mano dvasia buvo perkelta tartum į kitą pasaulį, išvydau neapripimą šviesą, o joje lyg trys šaltiniai šviesos, kurios negalėjau suvokti o iš tos šviesos klido žodžiai kaip žaibai ir apsupo dangų ir žemę. Nieko nesuprasdama labai nuliūdau. Tuomet iš tos nepriepamos šviesos jūros išėjo nuostabiai gražus mūsų mylimas išganytojas su šviečiančiomis žaizdomis. Iš, iš tos šviesybės pasigirdo balsas, kokia yra Dievo esmė, nepažins niekas, nei angelų, nei žmonių protas. Jėzus man pasakė, pažink Dievą apmastydama jo savybės. Po akimirkos Jėzus ranka nubrėžė kryžiaus ženklą ir dingo. Kartą išvydau ištisas žmonių minės mūsų koplyčioje ir prie koplyčios ir laukia, nes netilpo į vidų. Koplyčia buvo šventiškai išpuošta. Prie altoriaus buvo daugybė dvasininkų, paskui mūsų seserys ir daug kitų vienolyjų. Visi laukė žmogaus, kuris turėjo užimti vietą altoriuje. Staiga išgirdau balsą, kad vietą altoriuje turiu užimti aš. Bet vos išėjau iš namų, tai yra iš koridoriaus, kad pereičiau per kiemą ir sekčiau paskui mane kviečiantį balsą, visi žmonės ėmė mėtyti į mane, kas kuo galėjo purvu, akmenimis, smėliu, šluotomis. Akimirką suabėjau, ar eiti toliau bet balsas kvietė dar stipriau ir nepaisant nieko drąsiai pradėjau eiti pirmin. Vos peržengiau koplyčios lenkstį, tuo į mane, kas kuo įmanydami, svaidydami ėmė vyresnieji ir seserys ir auklėtinės. Ir net tėvai, kas kuo galėjo, todėl nenorom nenorom turėjau suskupti užimti man skirtąją vietą altoriuje. Vos užėmiau man skirtąją vietą, Tuo pat tie patys žmonės, vyresnėje ir seserys, ir auklėtinės, ir tėvai visi ėmė tiesti savo rankas ir prašyti malonių, o aš visai neminėjau bloguoju, kad kaip mėtė į mane vairiausius daiktus. Keista jutau ypatingą meilę tiems žmonėms, kurie privertė mane greičiau įžengti į man skirtąją vietą. Ta akimirka mano sielą užlėjo nepripama laimė ir išgirdau šiuos žodžius – daryk, ką nori, dalyk malonės, kaip nori, kam nori ir kada nori. Ta akimirka regėjimas pranyko. Kartą išgirdau šiuos žodžius. Eik pas vyresnę ir prašyk, kad leistų tau devynias dienas kasdien po valandą adoruoti. Adoruodamas tenkis malda jungtis su mano motina. Melskis už iširdies kartu su Marija, taip pat stengis per tą laiką atlikti kryžiaus kelią. Gavau leidimą, bet ne visai valandai, o tik tiek, kiek leis laisvas nuo pareigų laikas. Šį devindienį turėjau atlikti už tėvynę. Septintąją devindienio dieną išvydo tarp dangaus ir žemės Dievo motina šviesių drabužių, ji meldėsi ant krūtinės sudėtomis rankomis, žvelgia į dangų, o iš širdies jie ugningi spinduliai. Vieni iš jų kilo į dangų, o kiti apgaubė mūsų žemę. Kai apie kai kuriuos iš šių dalykų nepapasakojau nuodemklausiui, jis atsakė, kad jie iš ties gali būti iš Dievo, bet gali būti ir iliuzija. O kadangi nuodemklausiai dažnai keisdavosi ir neturėjau nuolatinio, man būdavo vis sunkiau papasakoti tokius dalykus. Karštai meldžiau, kad Dievas suteiktų man didžiulę malonę, tai yra dvasios vadovą. Tačiau šią malonę gavau tik po amžinųjų įžadų, kai atvykau į Vilnių, tai kuningas Sopočko. Dievas man leido jį pažinti pirmiausia viduje, prieš atvykstant į Vilnių. O jei nuo pat pradžių buvau turėjusi dvasios vadovą, nebūčiau be naudos išeikvojusi tiek Dievo malonių. Nuodėmklausys gali labai padėti sielai, bet gali ir daug sugadinti. O kokie atidus nuodėm klausiai turi būti Dievo malonės veikimui atgaulaujančių jų sielose. Tai labai svarbus dalykas. Iš sielos gaunamų malonių galima pažinti jos artimą ryšį su Dievu. Kartą buvau pašaukta į Dievo teismą. Stojau viešpatės akivaizdon veidas į veidą. Jėzus buvo toks, kokį matome jį kenčiantį. Po akimirkos žaizdos išnyko, liko tik penkios ant rankų, kojų ir šono. Akimirksniu išvydau savo sielos būseną taip, kaip ją mato Dievas. Aiškiai pamačiau visą, kas Dievui nepatinka. Nežinojau, kad prieš viešpatį reikia atsakyti net už tokius menkus šešėlius. Kokią tai akimirką, kas ją apsakys, stoti tris kart šventon akivaizdon, Jėzus manęs paklausė, kas tu esi? Atsakiau, esu tavo tarnaitė, viešpatė. Nusipelnė vienos dienos skaistyklos liepsnuose. Norėjau iškart pulti į skaistyklos liepsnas, bet Jėzus man sulaikė tarį, ko nori, ar vieną dieną kentėti dabar, ar trumpai žemėje. Atsakiau Jėzui, Noriu kentėti skaistykloje ir noriu kentėti žemėje didžiausias kančias nors iki pasaulio pabaigos. Jėzus tarė, pakaks vieno, grįši į žemę ir kentiesi daug, bet neilgai, ir įvykdysi mano valią bei mano troškimus, o juos įvykdyti tau padės vienas ištikimas mano tarnas. Dabar padėk galvą ant mano krūtinės, ant mano širdies, ir pasisemk iš jos jėgų bei stiprybės visoms kančioms, nes kitur nerasi atgaivos, pagalbos bei paguod, nei paguodos. Žinok, labai labai kentiesi, bet tegul tai tavęs negazdina, nes aš esu su tavimi. Tuo po to įvykio pašilėjo mano sveikata. Fizinį negalavimą man buvo kantrybės mokykla. Vienas Jėzus žinojo, kiek turėjau dėti valios pastangų, kad įvykdyčiau savo pareigą. Norėdamas apvalyti sielą, Jėzus naudojasi kokiais nori įrankiais. Mano siela jaučiasi visiškai apleista kūrinių. Kartais tyriausia intencija seserys supranta neteisingai. Ši kančia labai skaudi, bet Dievas ją leidžia ir turime ją priimti, nes taip tampame panašesni į Jėzų. Vieno ilgai negalėjau suprasti tai yra, kad Jėzus liepia apie viską sakyti vyresniesiems, o vyresnieji netikėjo mano žodžiais, bet manęs gailėjosi lyg būčiau apimta iliuzijų ar pasidavusi vaizduoti. Manydama, jog pasidaviau iliuzijai, nusprendžiu savo viduje vengti Dievo, bijodama iliuzijų. Tačiau Dievo malonė vyjosi mane kiekviename žingsnėje, o tada, kai mažiausiai to tikėdavausi, Dievas man prapildavo. Vieną dieną Jėzus man pasakė, kad nubaus vieną gražiausių mūsų tėvinės miestų. Tai turėjo būti bausmė, kokia buvo nubaustos Sodomai ir Goromora. Mačiau didžiulį dievo įniršį ir baimė pripildė perverį mano širdį, tylėdama melžiausi. Po akimirkos Jėzus man tarė, mano vaikeli, Aukos metu vienikis su manimi ir aukok dangiškam tėvui mano kraują ir žaizdas permaldavimui už šio miesto nuodėmes. Visas šventas mišes kartok tai be paliovos. Taip daryk septynias dienas. Septintą dieną išvydau Jėzaus šviesos debesyje ir ėmiau prašyti, kad Jėzus pažvelgtų į miestą ir visą mūsų šalį. Jėzus maloningai apsidairė. Kai pamačiau Jėzus palankumą, ėmiau maldauti jo palaiminimo. Tuomet Jėzus tarė – Dėl tavęs laiminu visą šalį ir ranka padarė didelį kryžiaus ženklą virš mūsų tėvynės. Mano siela pripildė didžiulis džiaugsmas matant Dievo gerumą. 1929 metai. Vieną akimirką šventų mišių metu jutau ypatingą Dievo artumą, nors mėginau gintis ir griežtis nuo Dievo. Nekartą nuo Dievo bėgau dėl to, kad kad nenorėjau būti piktosios dvasios auka. Kaip man, buvo, kaip man dažnai buvo sakoma, kad, esu, kad ją esu. Tas netikrumas tęsiasi ilgesnį laiką. Mišių metu prieš komuniją buvo atnaujinami įžadai. Kai išėjome iš kloptų ir pradėjome sakyti įžadų formulę, staiga šalia manęs atsistojo Jėzus baltų drabužių susijuosias aukso juosta ir tarė man, duodu tau amžinosios meilės, kad tavo tyrumas būtų nesuteptas ir kaip įrodymą, kad nepatirsi netyrų pagundų. Jėzus nusijuosi aukso juostą ir apjuosi jam mano strienas. Nuo tos akimirkos nepatiriu jokių pagundų prieš dorybę nei širdėje, nei protę. Vėliau supratau, kad tai yra viena iš didžiausių malonių, kurią man išmeldė švenčiausiai mergelė Marija. Ne šios malonės prašiau jos daug metų. Ji išmokė mane širdimi mylėti Dievą ir visur vykdyti jo šventą valią. Esi džiaugsmas, Marija, nes per tave Dievas nužengė į žemę ir į mano širdį. Staiga išvydo vien, vieną Dievo tarną kuriam grėsė pavojus sunkiai nusidėti. Ir ši nuodėmė turėjo įvykti po akimirkos. Ėmiau prašyti Dievo, kad patirčiau visus pragaro varginimus, visas kančias, kokias tik panorės. Ir tai prašiau išlaisvinti šį kunigą ir neleisti jam sunkiai nusidėti. Jėzus išklausė mano prašymą ir po akimirkos pajutau ant galvos erškėčių vainiką. Šio vainiko spygliai man smigo iki pat smegenų. Tai truko tris valandas. Ir tas Dievo tarnas yra išlaisvintas nuo tos nuodėmės. Ir sustiprino Dievas jo sielą ypatingą malonę. Kartą kalėdų dieną juntu, jog mane apima visa galybė Dievo artumas. Ir vėl viduje įvengiu susitikti su viešpačiu prašiau vyresniosios leidimo nuvykti į Juzenfineką, aplankyti seserų. Vyresnioji leido man vykti tuoj po pietų, pradėjome ruoštis. Seseris jau laukė manęs prie vartų. Nubėgau į celę siausto, grįždama iš, iš celės, eidama pro mažąją koplytėlę, ant slengščio išvydau viešpati Jėzų, kuris man ištarė šios žodžius. Eik, bet aš pasiimu tavo širdį ir staiga pajutau, kad mano įkrūdinė nebėra širdies. Tačiau seserys paragino mane eiti greičiau, juk jau vėlu, taigi nuskubėjo kartu su jomis. Tačiau mane ėmė kamuoti didžiulis nepasitenkinimas, kažkoks ilgesys apie mano sielą, bet apie tai, kas įvyko mano sieloje, nežinojo niekas, tik vienas Dievas. Kaip kiek pabuvojame Juzenfinėke, pasakiau seserims, grįžkime namo. Seserys prašė dar bent kiek palsėti, tačiau mano dvasia negalėjo nurimti. Teisinausi, kad turime grįžti iki tamsos, jų kelias man gana ilgas ir taip pat grįžome namo. Kai koridorė susitikome su vyresnėje, ji man nes paklausė, ar seserys dar neišvyko, ar jau grįžo. Atsakiau, kad jau grįžome, nes nenorėjom grįžti vakare. Nusivilkau iškart nuėjau į mažą kuplitėlę. Vos įžengiau, tarė man Jėzus. Eik pas vyresnį ir pasakyk, kad grįžai ne dėl to, kad iki vakaro būtum namie, o dėl to, kad paėmiau tavo širdį. Nors man buvo labai sunku, vis dėlto nuėjau pas vyresnę ir nuoširdžiai pasakiau priežastį, dėl kurios taip anksti grįžome ir atsiprašiau viešpatį už viską, kas man jam nepatinka. Ir tą akimirką viešpats užlėjo man didžiulį širdį didžiuliu džiaugsmu. Supratau, kad niekas neteikia pasitenkinimo, tik Dievas. Vieną akimirką išvydau dvi seseris, žengiančios į pragarą. Neapsakomas skausmas suspaudė mano širdį. Prašiau Dievo už jas ir tarė man Jėzus. Eik pas vyresnę motinėlę ir pasakyk, kad šios dvi seserys tuoj sunkiai nusidės. Kita diena pasakiau apie tai vyresniai. Viena jų jau ra, rodo uolumą, kita labai kovoja. Vieną dieną Jėzus man pasakė, paliksiu šiuos namus, nes čia vyksta dalykų, kurie man nepatinka. Ir išėjo Ostija iš tabernakulio ir nusileido į mano rankas, o aš su džiaugsmu į, įdėjau ją į tabernakulį. Tai pasikartojo antrą kartą, o aš pasilgiau taip pat tačiau tai pasikartojo trečią kartą, tik ostėje virto gyvų viešpačių Jėzumi ir tarė man Jėzus. Ilgiau čia nepasiliksiu, o mano širdies taiga pajudo, pabudo didžiulė meilė Jėzui ir pasakiau, o aš neišleisiu tavęs Jėzo iš šių namų. Ir vėl išnyko Jėzus, o man rankose ilsėjusi ostija. Vėl įdėjau ją į taurę ir uždariau tabernakulį, ir Jėzus pasiliko su mumis. Stengiausi tris dienas atlikti adoraciją, kad atsilyginčiau. Vieną kartą tarė man Jėzus, pasakyk generaliniai motinai, kad šiuose namuose vyksta toks dalykas, kuris man nepatinka ir kuris mane labai įžeidžia. Nepasakiau to motinai iškart, bet nerimas, kurį man sužadino viešpats, neleido man delsti nei minutės. Todėl tuoj pat parašiau generaliniai motinai o į mano sielą įžengė ramybė. Dažnai savo kūne jaučiu viešpatės Jėzaus kančią. Nors tai buvo nematoma, džiaugiuosi dėl to, taip nori Jėzus. Nes taip nori Jėzus. Tačiau tai truko trumpai. Šios kančios uždegdavo mano sielą, meilę Dievui ir nemirtingoms sieloms. Meilė visą pakels, meilė ištvers mirtį, meilė nieko nebijo. 1931 metai vasario 22.